Може, я сам замахнувся надто високо. Казала мені мати і змовк. Тищенко усміхнувся. Зненацька йому чомусь пригадалося, як наставляли його власні родичі. Чесно служи добивайся, не заривайся, ні з ким не сварися, остерігайся. Вони пишалися його успіхами і боялися їх. І знову радили не виділяйся. І тепер ще раз, уже вкотре, знову відчув споріднення своєї долі з долею цього хлопця і вирішив, що захищатиме його до кінця. Він і справді довгий час обожнював авторитети і довго й пильно від цього визволявся. І зовсім недавно побачив, що не дурніший за багатьох визнаних і визначних. І видатні проекти розглядав вільно, розумів їхні хиби і недосконалості. Може, сам би й не створив чогось подібного, але недосконалості бачив. Це не породило гордині, бо вмів цінувати працю і титанічну, і просто велику, якої не сягнув сам. Але від обожнення звільнився, міг вільно розмірковувати над роботою інших а це розумів було тим фундаментом, на якому, якщо вистачить таланту, зведе свою оту вимріяну давно, ще не зовсім ясну будівлю. Либон Сергій зрозумів усе це раніше і думав про це. Він таки не помилявся в ньому. Чого ти посміхаєшся? запитала Ірина згадав своє. То що тобі казала мати? Та це не має значення. На обличчі Сергія відбилося вагання, в очах змикнулися сірі тіні, і він сказав. Я сьогодні зрозумів дуже багато. І оце прийшов до вас тільки тому, щоб. Він знову задумався, добираючи слова, аби ви визначили свою лінію поведінки. Вам треба сказати, що не знали мене, не розібралися. Тищенко важко, але рішуче підвівся. Ось що я тобі, хлопче, скажу. Не мили дурниць. Знаю, ви всі вважаєте мене лібералом. Ну і вважайте. А я? Я не ліберал. Я ще поборюся і доведу, на чиєму боці правда. Зараз ми пообідаємо і поміркуємо разом. Ірино, там у тебе щось є? Є ковбаса, є перець у томаті, можна яєшню. Вона думала про інше. Спасенна яєшня єдина страва, яку вміє готувати моя дружина. Ірина образилася. Ще вмію пюре макарони. Тищенко знову усміхнувся щирою, майже дитинною усмішкою, і його велике, важке обличчя набрало вигляду ніжного і трохи ніякового. Нічого ти виправдовуєшся. Ти мені замість усіх цих борщів і вареників подарувала стільки. Знаєш, Сергію, я до одруження був страшенним сухарем. Неправда, швидко перебила Ірина. Ти й тоді був такий же несамовитий, усім захоплювався дурницями. Чого там дурницями? Так само уперто і серйозно не погоджувалась Ірина. Почала тягати мене на концерти. Правда, симфонічної музики я так і не сприйняв. Його очі враз зблиснули спогадом і радісним одухотворенням.